Գոյություն ունեցող մի տեսակետի համաձայն զորավարժությունները կարևոր են բանակի խնդիրները հասկանալու, փորձի փոխանակման տեսանկյունից եւ հնարավորություն են տալիս բարձրացնել բանակի մարտունակությունը։ Այդ տեսակետի կողմնակիցները գտնում են, որ հապք հայաստանյան զորավարժություններից հրաժարվելը հայկական բանակի համար նոր հնարավորությունները բաց թողնելու պահ է։ Հապք հայաստանյան զորավարժությունները չեղարկելու վարչապետի որոշումը որոշ փորձագետներ Ռուսաստանի ու հապկ անդամ այլ երկրների հետ հարաբերությունները վերջնականապես փչացնելու ռիսկ են համարում։ Ռազմական փորձ փորձագետ Կարեն Հովանիսյանը այդ որոշմանը դրական է վերաբերում, գտնելով, որ ռազմական ալյանսների կամ ռազմավարական դաշնակիցների համատեղ զորավարժությունները չպետք է ձևական լինեն։ Մեր դեպքում բազմից է ապացուցվել, որ ՀԱՊԿ զորավարժությունները ձևական են եղել, ասում է։ ՀԱՊԿ-ը իր վրա դրված գործառույթները 2020 թվականից ի վեր չի իրականացնում եւ ՀԱՊԿ-ի նույնիսկ 100%-անոց լիազորությունների շրջանակներում գտնվող շատ հարցերում ՀԱՊԿ-ը ցուցաբերում է կամ հուսափող հեղափոխական քաղաքականություն կամ էլ պարզապես հապկը ոչ պաշտոնական խողովակներով հասկացնում է, որ ինքը չի ցանկանում հարաբերությունները վատացնել դեն բարեկամ երկիր համարող պետության հետ, տվյալ դեպքում Ադրբեջանի հետ։ Եվ դրա մասին բացեբաց նաև ասել է Բելարուսի նախագահը։ Եվ այս համատեքստում եւ Հայաստանի ու Արցախի այս իրավիճակներում, երբ որ գտնվում ենք շատ բարդ իրավիճակում, փոխանակ հարցերը եւ խնդիրները լուծվեն, նորանոր հարցեր եւ խնդիրներ են առաջանում, որոնք որ դառնան դառնում են գրեթե անլուծելի եւ միակ բանալին գտնվում է չեմ հուսափի ասելու դրա մասին հապկի ձեռքում եւ հապկը կրկին ցուցաբերում է ոչ adekvat մոտեցում դրա դեպքում Առնվազն երկու դեպք կարող եմ հիշեցնել, որ հապկը չի արձագանքել՝ Տավուշյան մարտեր եւ 44-օրյա պատերազմ, երբ ԱՑՍ-ները նույնիսկ մինչեւ Երևանի մերձակայք հասան, ասում է կարծիք հայտնելով, որ Հայաստանի վարչապետը համարժեք քայլ է կատարել, չեղարկելով այդ զորավարժությունները, քանի որ դրանք ոչ թե ռազմավարական մարտավարական առումով են կարևորություն ներկայացնում, ինչպես կարծում են հապկ շրջանակներում այդ զորավարժությունների կողմնակիցները, այլ առավելապես կարևոր են հենց հապկ համար։ Որպեսզի աշխարհին ցույց տա, թե հարավային Կովկասում եւ ընդհանրապես տարածաշրջանում դեռ, այսպես ասենք, ասողի դերակատարում է եւ իր ազդեցությունը չի թույլացել։ Իսկ այս դեպքում սա միակ մեր գործիքակազմն է, որովհետեւ հապկին ինքներս ցույց տանք, որ այդքան էլ այդպես չէ եւ իզուր որ աշխարհին չփորձի ցույց տալ, թե տարածաշրջանում իր ազդեցությունը շատ բարձրում է։ Հայաստանի Հանրապետության պետական շահի համար այդ զորավարժություններում ոչինչ չկա, համոզված է զրուցակիցս, իսկ այ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վրա դրա չեղարկումը կարող է ազդեցություն ունենալ։ Գիտեք, այս չեղարկումը բավականին ռիսկային է, սրա ռիսկը շատ մեծ է եւ ճիշտ ասած ինձ համար ամենավերջի պլանում էր սպասվող գործողությունների իշխանությունից, որովհետեւ չէի սպասում, որ նման ռիսկի հնարավոր է գնալ։ Այս դեպքում այ kayo չի բացառվում, որ որոշակի գործընթացներ լինեն, բայց միևնույն ժամանակ ես չեմ կարծում կամ չեմ ուզում, հա, երևի թե տեսնել դա, որ հասնենք դրան, որովհետեւ մենք այդ ռազմական ալյանսից դուրս գանք։ Ամեն դեպքում Կարեն Հովանիսյանը կարծում է, որ բանը չի հասնի հապկից դուրս գալուն, քանի որ այս պարագայում հապկը զսպող օղակի դերակատարություն ունի գոնե Թուրքիայի համար։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը գտնում է, որ չարժի դրամատիզացնել կամ հերոսապատել հապկ զորավարժության չեղարկումը, քանի որ ըստ էության հայ Հայաստանն ու ՀԱՊԿ-ը շարունակում են այս պահին փոխադարձաբար ընդունելի խաղը պատասխանատվությունը միմյանց վրա գլորելով։ Պեսկովի հայտարարությունից, թե Մոսկվան կշարունակի Երևանի հետ երկխոսությունը իրապես բարդ հարցերի շուրջ, բարձր է դառնում, որ խաղը կշարունակվի, ասում է։ Եվ ՀԱՊ քաղաքականությունն էլ չի փոխվելու Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հանդեպ, անկախ նրանից այդ զորավարժությունները կանցկացվեն թե ոչ։ Երևանի եւ Հապկի միջև այժմ ծավալվում է մի ճգնաժամ, որին սկզբունքորեն դեմ չեն Ռուսաստանն էլ Հայաստանն էլ։ Ուշադրության արժանի դետալ է նաեւ այն, որ մեծ հաշվով այս ճգնաժամը սկսեց Հապկ-Երևանյան վեհաժողովից, որտեղ Հայաստանը չստորագրեց հայտնի հրճակագիրը, իսկ այդ վեհաժողովը սկսեց Զվարթնոց օթանավակայանից դեպի վեհաժողովի անցկացման վայր Նիկոլ Փաշինյանի եւ Պուտինի համատեղ մեկնումով Պուտինը առաջարկեց Փաշինյանին իր մեքենայով մեկնել հանձնել օթանավականից եւ անշուշտ սա նշանակում էր, որ կար խոսելու եւ քննարկելու առանցքային հանգամանք ընդ որում վեհաժողովից առաջ, որովհետեւ վեհաժողովից հետո նախատեսված էր Պուտին-Փաշինյան հանդիպում եւ այն ինչ քննարկելու էին կարող էին նաեւ քննարկել այդ հանդիպման ժամանակ։ Այս դետալները մեզ թույլ են տալիս խոսելու, որ գործ ունենք բավական ասիմետրիկ խորքային իրողությունների եւ գործընթացների հետ եւ համենայն դեպս պետք է դիտարկենք դրանք հասկանալու համար, թե ինչ տրամաբանություն զարգանում նաեւ մեր ռեգիոնում։ Ադելյանը կարծում է, որ Հայաստան հապ ճգնաժամը, որն արտահայտվում է Կովկասում, կարող է մարտահրավեր լինել նաև Թուրքիայի համար, քանի որ կարող են ենթադրել ստատուս քվոյի փոփոխություն եւ նոր խաղացողների ներգրավման հերանեկար այստեղ։ Այդուհանդերձ այդ ճգնաժամը ենթադրում է որոշակի զարգացման հերանեկարներ եւ այստեղ ստեղծվում է իսկապես անկանխատեսելի զարգացումների դաշտ։ Այս կերպ ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը փորձում է Թուրքիային ակնարկել կամ մեսիջներ հղել, որ եթե անկանխատեսելի միջավայրեր ստեղծվեն կենտրոնասիական ռեգիոնում, որ այսպես ասենք Ռուսաստանի քթի տակ է եւ որտեղ Թուրքիան փորձում է մեծացնել իր ազդեցությունը, ապա Կովկասում էլ Ռուսաստանը ինքը կարող է այսպիսի ճգնաժամի միջոց միջոցով խթանել նոր իրողություններ, որոնք կարող են անկանխատեսելի եւ անցանկալի հերանեկարներ պարունակել Թուրքիայի համար, կրկնեմ, որոշակի նոր ուժերի ներգրավման կամ նոր խաղացողների ներգրավման, խաղի նոր տարածություններ բացելու իմաստով։ Այն, որ Թուրքիան կենտրոնասիական ռեգիոնում լուրջ մրցակցություն է ներկայացնում Ռուսաստանի համար, կասկած չի հարուցում, եւ Անկարան փափուկ ուժով փորձում է մեծացնել ազդեցությունն այդ գոտում։ Այն ինչին հապկնի վիճակի է գործնականում արել է 1 տարի առաջ այս օրերին Ղազախստանում։ Թվում էր թե Երևանը արեց, բայց երբ պետք էր իրեն չստացավ համարժեք արձագանք։ Հակոբ Բադալյանի կարծիքով դա ընդամենը առերևույթ է այդպես։ Գործնականում այսօր տեղի է ունենում ավելի խորքային խաղ եւ զգալի իմաստով նախորդ տարվա Ղազախական խաղի լայն համատեքստի շարունակությունը։ Այնպես որ հապկը զորավարժություն կաներ Հայաստանում թե Չերանի, դրանից ոչինչ չէր փոխվելու։ Չեն նվազի նաեւ Հայաստանի ու Արցախի շուրջ անվտանգության ռիսկերը այնպես որ ըստ նրա պետք է ուշադրություն դարձնել հիմնական քաղաքական ուղենիշներին եւ դրանց համատեքստում գնահատել իրադարձությունները, հատկապես որ այդ զորավարժությունը լինելու էր խաղաղապահության սցենարով, իսկ գնահատումների հարցում դա երկրորդական դետալ չէ։ Սրփուհի Վանյան, Արցախ լրատվական։